Amadeo Arritxea txuperena. Nungo, nungoa? Nina faltarra ez gantzikoa. Beraz, eh? Pascal Laskanok zuzendu ditu dantzak, eh? eta zuk ere parte hartu duzu dantzari bezala ikusgarrian. Amadeo, beraz, eh, be, nola ibilizizte ze dantza eman duzuek Michel Michela kantuei lotuak zirenak? Bai, hartu dugu hori bere kantuak hori oinarrian, bere amar bat kantu, eta hortik zazpi, zazpi dantza bihurtu dugu. Edo, zazpi dan, dantzaz hori lagundurik ez eta hartu dugu gehi bat euskal dantzen oinarria urratsak eta beharri mokarturikan ba, dantzak sortu. Ze, ze dantzak, seski? Ba, fandangoak, baltsak, kontrapasak, ingurutsuak. Ariketa, nola bizi izan duzu? Ba, luze, ze hasi ginen hori pandemia intzin, eta hau den imarrazen guan dela jatsun bi urte, bakarrikan azkenan gibratu da hori pandemiarekin, eta azkenean, berriz elkartu gara bandera lau hilabete eta lan hasi gira, lan errepika hau eta azken nila mitxan ikusgarria. Zenbat dantzari? Badire, bai, behetzin mutiko eta behatzin eska, bai, gutxiko jibetxi bai. Hala, eta dantzak, bakarkakoak, biranazkakoak, nola ibiliz Denak dire taldeka, badire eta dantzatzu bakarri mutiak, bertzatzu bakarri neskak, eta gero, eh, ba, biak lakarrekin. Deadanik, olako ikusgarri batean parte hartu zinuen? Honek ez du inoiz egin hori hola norbaiten e, musika dolan hartu eta horren gainean egin. Lehenengo aldia da hori jindu da Baina bertzelek urratan bai, hartu bai hartu egiteko labe zerbait uh, eh, bazinak Nafartar bezala zuk? Nik banekien hori zagutzen un kantu bat, ba, gure euskadiko gazteri berria. Malkin berea zela, baina ez nakin nongoa zen. Ez nakin kanpon, kanpon, kanpon, kanpon, kanpon, kanpon, kanpon, kanpon, kanpon, baina gero kantu ezagutzen zagutzen dituen ni esnekin bereak zirela. Igerran hori banekin bazela, ni ez duen sobera zagutzen, guain ezagutu egin bat hori Michele. Bai. Amadio, mirizker? Azuari. Zuzen konta tratua, bai zuten biek finkatu, eskoar semeo Patxi Bridie, entzun dugu Amadeo dantzaria, zu musika taldeaz uh, okupatu zira, beraz, uh, eh, zertzen eh, zure egin behar hastapenean proiektu hori e, emana izan zauzuelaik? Astapenean, hasi naiz, ni bakarrik uh, kantuen moldatzen eta dantzariekin. Uh, Pascal Laskan horrekin ikusteko zein uh, dantzan egin egin zein kantuekin. Eta horrekin hasi naiz, E, gero, bai, kantu batzu moldatzen, musikariak sekatzen, eta ordan talde horrekin, piskat emulsio bat egiten, e, kantu, kantuak sortzeko eta dantzak sortzeko. Michel Labegurriren kantuak behar bada, ritmoan aldetik, basikoak dira behar bada, hor da zailtasuna behar bada moldaketa baten atxemeiteko? Zinez lan handi handi bat izan da, bai. Michel Labegurri zen uh, kantari bat uh, bere gitarrarekin, bakarrik, kantan, lasaiean, eta Erdoan, uh, euh, euh, kanta oso oso uh, apalak, ahulak ziren, eta alaitzeko dantzekin lan handi bat izan da bai. Eta erritmo emaiteko, eta dibertsioa ikartzeko ere. Eta kantatzen delarik, eta musika bakarrik egiten dugularik, ez da lan berdina, ez da entzuten uh, emanle berdinean. Erdoan, uh, bai, aldetik, euh, uh, lan izigarria izan da, dinamizatzeko, eta dantza alazteko. Zenbat ziste uh, musika talean? Uh, talean, sei eh, musikari, badu perkusioa, basua, gitarra, uh, txistu, flauta, eta uh, eskusoinu bat. Faltada zerbait tegan dautaten ez? Ba, da Irlandatik elduden uh, buzuki bat, nik dut, ba, ba ni basua jotzen dut proiektu hartan, eta batzutan basatu naiz uh, buzuki hartan bai. Buzukia orkesteko? Uh, gitar bat bezala uh, ditu eh, ari dobleak eta egiten du bai soinu, uh, soinu gitar bat doble, doble bat bezala. Eta Irlandan hainitz hain dutena eta bestela uh, bai ekialdeko uh, musiketan, uh, balka musiketan ere bai, ere bilgaizetan aldena. Hmm. Lehen aldea da horako proiektu bat burutu duzulazuk? Uh, ia bai hor, eh, dantza, eh, dantza emanaldi bat egiteko eta ene lehen aldia da molaketetan eh, hortan. Uh, beste talde batzuekin egiten ditut ala ere moldaketa hainitz, uh, ena musikaren alde bakarrik ez da dantza hortan asartzen. Ez da azkena izanen? <laughs> Egia, egian, uh, ez, bai guztu handi bat dukandut uh, hortan. Uh, tradizional folk uh, gilo hortan. Bai. Eskerak? Bai, zuri. Eta gure benak. Eskerak. Olivia Iparager? Olivia beraz, entzun uh, dugu Amadeo dantzaz, patxi musikaz bintzo, eta zu kantuaz zure ardura zen pixka bat, uh, kantuen zuzentzia? Hori da, uh, zuzentu ditut gizan guziak, hor, kantu, kantu bailean, ara, proiektua hasi da bi mila eta bai, egina izain da hogeita bilan azkenik egin eh, ikusgarri ikusgagi hori. Azki luzi izan da jajipika iniz egin baititugu gelditu eta be hasi bon, zaitasunak izan ditugu kubidarengatik eh, maina nobara plazerekin bai, ho eh, egiten dugu hori egun. Denetarat zenbat kantu eman duzue? Sei kantu egiten ditugu bai. Eta preseski pixka bat kolore bat ekartzeko, labe den kantuak ezagunak dira, klasikoak, berazen bakarrik gitarrarekin, eh, patxik egiten zuen bezala. Bon, inspirazioa pixka bat eh, beste zerbait ekartzeko, nondik heldu da? Ba, ikusi zuen bezala, eh, ikusgarrian, uh, entxatu gira, piskat moldatzia, pixkat, baina nahi ginuke ala ere, nahi ginuen ala ere, bon, kantua, kantua, sigurtatu uh, baina uh, ala ere gauzak pixkat kambiatu eta uh, eh, kambiatu ditugu pixkat egitmoak edo musikat uh, bon, aski, aski polita etxe maiten dugu bain, bon. Bon, gizonen zuzentzia zaila, emazte baten dako? Eta ez da emazterik, ere zuzentzeko? Ba, badut usaiaz, eta badut diabedanik kohu bat, eta gizonekin harin iz, ba, ba, baditut ogoi gizon uh, eh, ezberetan, beraz uh, eh, usaia badutu gizonekin. Maite dute gizonekin aitzia, bat, bat, badira zailtasunak, baina eh, aski uh, lasaiak dira kantatzeko eta goxo da haiekin lan egitea ere. Eta dena zure sorkuntzatik dinda edo laguntza batzuk handituzu kontseilu batzu, ekarpenen egiteko? Ekarpenen egiteko ez bai, ni, ni horrek egin ditut bai karta, karta suri bat izan dut, beraz egin dut nahi dutena, eta gero... Eskertzeko da hori, karta suri izaita? Bai, bai, ikusten ginuen ere antolatzaileekin, eh, eh zuten, baina eh, bon, eh, dena utzi naute egiten nahi dutan bezala. Eh. Gores minak azteko, Bai, esker. Mila eta mila izango dire, aita Xorieri mintzo zen, mintzo zen errekari. Hilda xoroa bakarrik, bakarrik da ehorzi, etzen han kristau bat ere, bakarrik lau hilketari eta bezakantari. Bertsu horiek edo kantu hori entzutean zer heldu zauzue gogora eta hori egin duen gizonaz zer diozue. Dudarik gabe aitor dezadan ez da kantu alegera, baina nik kantu maiteena dut etxekoen arabera. Horregiten du bertze jende bat ulertzeko saiakera. Eta xoroak hemen bizitzen dira gurekin batera. Eta funtsean xoro eztenik mundu hontan baote da. dejak berak ze balio ze ikuspundu ikus daiteke aulaenaren aldeko tabakne mundu han bakajik zenta egun begira Zenbat jende, zenbat pundu, egi oso bat, bere kantu ez sohkuntza hon bat eundu. Beho gehi urte pasatu dira, eta zer baitek iraundu.